Tupo katika risala buluhul Amani bi sharh aqidati ibn Abi Zaid al-Qayrawani. Na jana katika darasa letu tulikuwa tunasoma al-imanu inda ahli sunnati wal jamaa Leo tasoma mlango unaosema annahyu anit takfiri bidhambi, annahyu anit takfiri bidhambi, katazo la kukufurisha watu kwa madhambi katazo la kukufurisha watu kwa madhambi sawa yawe ni madhambi makubwa au yawe ni madhambi madogo na madhambi yanayokusudiwa hapa ni yale ambayo pamoja na ukubwa wake lakini hayana daraja ya kumfanya mtu kuwa kuwa kafiri qala rahimahullah wa annahu la yukaffaru ahadun bi dhanbin min ahli al-qibla wa annahu na ya kwamba la yukaffaru ahadun hakufurishwi yoyote bi dhanbin kwa sababu amefanya dhambi ima iwe kubwa au ndogo min ahli alqibla, katika waislamu wanaosali wakiwa wanaelekea qibla, wanaosali wakiwa wanaelekea Maka alkaaba. Muislamu akifanya makosa hakufurishwi, Allahumma, ikiwa amefanya yale mambo ambayo yanamtoa katika katika Uislamu. Katika sharh Sheikh Ahmad bin Yahya al najmi rahimahullah asema at-takfiru bidhambi huwa tariqatul khawarij wal mu'tazilati takfir kukufurisha watu kwa sababu ya madhambi huwa tariqatul khawarij hiyo ni njia ya makhawarij hiyo ni njia ya makhawarij wal mu'tazila kadhalika pia ni njia ya mu'tazila khawarij ni pote katika pote la watu wa bid'a kadhalika pia mu'tazila ni pote katika mapote ya watu wa bid'a na khawarij limetokana na bwana mmoja anayeitwa Dhulhuwaisira ambaye aliyemkosoa mtume katika ugawaji wake wa sadaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sayakhruju min dhidhi hadha qaumun, kisha akawataja hali zao, wanasoma Qur'ani, yakrauna alqur'ana la yablughu hanajirahum, wanasoma Qur'ani lakini Qur'ani hii haivuki shingo zao na akaeleza mtume salam kwamba hali zao waislamu watakuwa wakiangalia katika hali za hao wakidharau matendo yao tahqiruna salatakum bi salatihim siyamakum bi siyamihim qira'atikum bi qira'atikum bi qira'atihim mnadharau sala zao kwa sala zenu somo vyao kwa visomo vyenu kadhalika saumu zao kwa saumu zao maana ni watu watakaokuwa wanadhihirika kuwa ni watenda kheri zaidi ya kila ambaye asiyekuwa wao lakini yale mambo ya kheri wanayoyafanya hayavuki shingo zao ah, ma mu'tazila mu'tazila pia ni pote katika mapote ya watu wa bida ya zamani ambaye miongoni mwa wasisi wao ni bwana mmoja anaitwa Wasil ibn Ata na Amr ibn Ubayd Wasil ibn Ata na Amr ibn Ubayd huyo Amr ibn Ubayd akitaja wanachuoni mara nyingi wanasema Sheikhul Mu'tazila kwamba ni shekhe wao kwa maana masaili nyingi za kipotovu katika itikadi wamezichukua kutoka kwake Amr ibn Ubayd Sheikhul Mu'tazilah. Akuba katika masala mazima ya takfiri huyu anafanana na makhawarij na anatofautiana nao katika sehemu moja. Anafanana katika upande na tofautiana nao katika upande, lakini ukija ukachukua itikadi yake moja kwa moja unakuta inataka kufanana, inaendana moja sambamba moja kwa moja na makhawarij. Mahawariji wao wanasema sahibul kafi kabira kafiru. Sahibul kafira kabira kafiru. Mtenda wa madhambi makubwa ni kafiri hapa duniani. Sawa? Na ama akhira mahawariji wanasema atakapokufa sahibul kabira fahuwa finnar fahuwa finnar wazi akifa anaingia motoni Mu'tazila wakasema sahibul kabira lahu manzilatun baina manzilatayn Eh huyo ana manzila daraja kati kati ya daraja mbili yani laisa bimu'minin wa laisa bikafirin sio muumini na wala sio sio kafiri wakakubaliana wote kwamba atakapokufa kwa huwa finna atakapokufa ataingia ataingia motoni kwa ndio maana Sheikh Ahmad bin Yahya najmi rahimahullah alipo elezea sharhi ya maneno ya al-Imam Ibn Abi Zaid al rahimahullah akawaunganisha katika nukta hii ya takfiru bidhambi katika nukta hii ya atakfiru bidhambi akasema hii njia ndiyo njia ya khawariji na mu'tazila hata kama hawa wana sehemu fulani wanatofautiana na hasatan ya hapa duniani hawa wanasema kafir moja kwa moja na hawa wanasema lahu manzila baina manzilatayn laysa bikafir walaysa bimumin wao wanaafikiana moja kwa moja kwamba wakifa akifa sahibul kabira alimfanya madhambi makubwa ataingia motoni moja kwa moja kwa hiyo hii kusema lahu manzila baina manzilatayn kana kwamba ni maneno yasiyokuwa na maana bali wanakusudia kile wanachokusudia makhawarij Qala rahimahullah Amal murji'atu fa innahum yaqulun. Ama kikundi cha bid'a pia ambacho kinaitwa al-murji'a baada ya kuelezea khawarij na mu'tazila wao wanasema nini kuhusiana na at-takfiru bidhambi murji'a wao wanasema la yadhurru ma'al imani dhambun biaksi ma alayhi alkhawarij walmu'tazila la yadhurru ma al-imani dhanbu haidhuru pamoja na imani dhambi yani mtu atakapokuwa ameamini hata afanye dhambi gani imani yake itabaki kuwa vile vile imani yake itabaki kuwa vile vile na kama mnakumbuka katika jana katika darasa letu la jana sisi tulisema kwamba ahlus sunna wal jamaa wao ndio wanaoamini kwamba al-imanu yatajazza al-imanu yatajazza kwamba imani ina vipengele vipengele imegawanyika gawanyika tukasoma ile hadithi inda al-Bukhari wa Muslim ana limana bidhun wa sab'una shu'ba anna limana imana ah bid'un wa sittuna shu'ba umekuja katika riwaya al-imanu bid'un wa sab'una katika riwaya nyingine al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba kisha kataja kipengele cha juu na cha chini kataja na miongoni mwa vipengele hivyo kuna kipengele kichopo mo katikati huko ambacho ni haya haya shubatu min al hawa murji'a wao wanasema al-imanu shay'un wahid fa imanuka ka imanu jibril wa mikail wa israfil wa Bakar wa umar wa ghairi imani ni imani tu ukiamini ndio shaamini hakuna cha inazidi wala inapungua si kwa mema wala si kwa maovu bali hata aliyekuwa muovu kuliko watu wote muda ambapo yeye ni muumini anakuwa sawa na yule mwema kuliko wote sasa kinyume cha mahawariji na mu'tazila wenye kukufurisha watu kwa dhambi kinyume chao ni nani ni murji'a wanaosema kwamba imani haidhuriki kwa sababu ya dhambi unaelewana ha Imani haidhuriki kwa sababu ya dhambi, kwamba wewe fanya madhambi yako ujua, muda ni wewe ni muumini, imani yako haishuki wala. Na hii inatofautiana ile kauli ya al-sunna wal Jamaa kwamba imani yazidu wa yankus, mashaallah. Al-imani yazidu wa yankus, yankusu bimadha ma'siyah wa yazidu bimadha bitaa. Inatofautiana hiyo katika upande huu wa ziada ambapo jana tumesoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna tukasema kila chenye asli ya kuzidi kilikuwa nusu kilikuwa pungufu kwa hatuna haja ya kutafuta aya wala hadithi ya kupungua kwa imani muda ambapo kumbe ukisomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala imani yako inazidi ilikuwa chini inaongezeka hii hii ni dalili ya kuzidi na kupungua kwa kwa imani. Imekuja saraha zadatuhum imana. Zile aya unazozisikiliza za kufa, eh, aya za peponi, aya za kuwatisha kuingia motoni zinawapandishia na kuwazidishia imani. Kisha baada ya hapo wanamtegemea Allahu subhanahu wa ta'ala. Naam. Ala rahimahullah ta'ala fal khawarij yukaffiruna bil kabira akaanza kuwachambua eh fal khawarij yukaffiruna makhawarij wao tabia yao itikadi yao huwa kufurisha watu kwa sababu wametenda madhambi makubwa na haya mapote yalikuwepo zamani lakini mpaka sasa yapo na si lazima mtu ajinasibishe mimi ni khawarij la tunaangalia tu huyu mtu atabia kufurisha watu kwa madhambi makubwa ndio basi tunamuingiza katika pote hilo kwamba naye ni ni khawarij ingia katika makhawarij mtu akifanya kosa hadha kafir takbir Allahu akbar kafir takbir Allahu akbar ukiona mtu alizeni hii basi ujue huyu eh ana kufurisha watu kwa madhambi makubwa pote lake ni ni kharijiyu qala rahimahullahu ta'ala wa yahkumuna ala fa'iliha bitakhlidi fi an-nar pia makhawarij wanahukumu wanawahukumu wale watenda hayo madhambi makubwa hukumuna wanawahukumu ala fa'iliha hao wanaofanya madhambi eh bitakhlidi na kwamba wataishi milele finari motoni wanahukumu kuishi milele motoni kama tulivyoeleza huko nyuma walmu'tazilatu yuwafiquna alkhawarija na mu'tazila wanafikiana na makhawarij baliana na makhawarij fi anna sahibal kabira ya kwamba mfanya madhambi makubwa yukhalladu finnar ataishi motoni milele wanaafikiana katika nukta hiyo kwamba ataishi motoni milele hii ndiyo hali ya makhawarij kadhalika pia ndiyo hali ya nani ya mu'tazila walakinnahum lakini hawa mu'tazila wao wanasema lakinnahum yaqulun lakini hawa mu'tazila wao wanasema huwa fi dunya fi manzilatin baina almanzilatayn hapa duniani huyo aliyefanya madhambi makubwa muumini aliyefanya madhambi makubwa yupo katika manzila yupo katika daraja baina ya daraja mbili yupo katika daraja baina ya daraja mbili ai la muslimun si muislamu wala kafirun na wala si kafiri ha? yani wao hawamuhesabu katika waislamu wala hawamuhesabu katika makafiri bali yupo katikati hapa lakini akifa anaingia motoni ataishi milele humo wa amal murji'ah amal murji'ah ama hawa kikundi cha murji'ah fayaqulun wao wanasema innal imana huwa tasdiqu imani ni kusadikisha tu imani ni kusadikisha tu wa huwa wahidun la yatafawat na imani ni moja haitofautiani imani ni kitu kimoja ambacho hakitofautiani hakuna mtu mwenye imani ya juu wala hakuna mtu mwenye imani ya chini ni kitu kimoja la wala yazidu wala yankusu pia imani haizidi kadhalika haipungui wayazumuna na wanadai anna imana afsaqin nas kwamba imani ya mtu mchafu fasiki kuliko watu wote huwa ka imani Abi Bakrin ni kama imani Abi Bakar wa Umara na Umar sawa ni nini ni sawa sawa wa huwa qaulun batilun na qauli hii ni qauli ya hizo sawezekani kuwa imani yangu na imani ya Bakar kuwa sawa sawa imani ya Bakar iko juu kuliko imani ya kila aliyekuja baada ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah hivi ndivyo tunavyosikiliza jinsi ambavyo wanavyotuambia ulamauna wa salafuna salih rahimahumullah subhanahu wa ta'ala قال رحمه الله وقد صرح القرآن بزيادة الإيمان ونقصانه na kwa hakika sarraha alquran Qur'ani imeweka wazi biziadati imani imeweka wazi jambo la kuzidi imani wa nuksanihi na imeweka wazi jambo la kupungua kwa imani faqala subhanahu wa ta'ala eh, akasema Allah mtukufu wayazdada alladhina amanu imana hii aya iko wazi wazdada alladhina amanu imana na wazidishe wale ambao waliokuwa wameamini kuzidisha nini imani waqala liyazdadu imana ma imani ili wazidishe imani pamoja na imani yao waqala yazidu Allah alladhina hatada huda Allah anasema na wazidishe Allah subhanahu wa ta'ala wazidishie <clears throat> wale ambao waliongoka kuwazidishia uongofu uongofu hapa ni imani wa fi hadithi hanzalati hina marra ala abi bakrin radhiallahu ta'ala anhu na katika hadithi miongoni mwa dalili ni hadithi ya Hanzala Hanzala al-Usaidi radhiallahu ta'ala anhu حين مر على أبي بكر حينما مر على أبي بكر رضي الله عنه فقال alipokwenda kwa Abu Bakar Allah muiradhi akasema ya Abu Bakr ewe Abu Bakr nafaka hanzala hanzala amefanya unafiki hanzala amefanya unafiki qala Abu akasema kumwambia hanzala wa madhaka ni upi huo unafiki Qal hanzala akasema nakunu inda nabii sallallahu alaihi wasallam sisi masahaba wanafunzi wa mtume sallallahu wakati tunapokuwa mbele ya mtume sala na salamu ziwe juu yake fanasma'u minhu tukawa tunasikiliza maneno kutoka kwa mtume sala na salamu ziwe juu yake fayazdadu imanuna imani yetu inazidi wakati huo hata takunu aljannatu wan naru kaannahuma ra'yu ainin ha mpaka pepo na moto vinakuwa kana kwamba tunaviona kwa macho kana kwamba tunaviona kwa macho kwa sababu ya kumsikiliza mtume sallallahu fa idha rajana ila ahlina ha? lakini tunaporejea kwa wake zetu na watoto zetu familia zetu afasna an-nisa afasna an-nisa ay ishtaghalna bihinna ishtaghalna bihinna wa bihuquqihinna yani tunashughulika na hawa wanawake kadhalika pia tunashughulika na haki zao tunaacha yale maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallama aliyokuwa kituai tunasahau kabisa tunawashughulikia wao na shughuli zile ambazo zinazoendana na haki zao wabasharna wabasharna ad kadhalika pia tunakwenda kutekeleza mambo ya maisha kama vile kutafuta mali kulima ujenzi eh hivi vyote vimeitwa ni dhaiya dhaia wanasema wanawachoni kwamba hiya maashu rajul ni maisha ya ya mtu ambao maisha ya mtu ni kitu chenye kupotea ulichokitafuta miaka kumi iliyopita ushasahau na ulikipata lakini kimepotea hakikusaidii leo hakikusaidii leo ushakula ushavaa kikachakaa ulishakula kikapotea wa na mfano haya haya ndiyo maisha yanayoitwa dhai'a wazi kadhalika hizi kazi hawa tunazojifunza taaluma tunachukua miaka zaidi ya kumi na mbili kumi na tatu kumi na tano ishirini tunakwenda kusomea taaluma ya kitu fulani urubani dereva wa ndege eh dereva wa treni sawa eh fundi kompyuta, injinia, barabara, mjezi. Ukifa hivi vitu vinapotea, ni vitu asili yake ni kupotea. Haiwezekani wewe ukishakufa kuwa ta, tayari kule ulikokufa ukiwa maiti unaweza kusaidia watu kupitia kile ambacho ulichokisoma. Ukifa wewe ndio ushaisha hivyo. Wasome wengine ili waje wasaidie ambao ambayo saidia watu. Wazi? kalam ha? Eh? kadhalika sinah ufundi huwa ah eh, ufundi sinah ufundi mbalimbali ufundi wa vitanda ufundi wa viti ufundi wa milango ufundi kadha ufundi tofauti tofauti ukisha kufa ndio na wenyewe ume haukusaidii kule mbele sasa anasema Handhala wala ibn al-aulad kadhalika tukishafika nyumbani tunaanza kucheza na watoto watoto wetu mtoto anakupokea unaanza kucheza naye unasahau kabisa kama mtume akakwambia nini wazi tunapofika tukafanya hayo nyumbani Umeelewana eh? Nakasa imanuna. Allah sema imani zetu huwa zinapungua imani zetu huwa zinapungua haya maneno yanaeleweka yana, yana, vizuri kwa sababu ni jambo ambalo mara nyingi linatukuta watu wenye familia tukitoka msitini tunajazwa imani kwa kupewa mawaidha sawa tukifika nyumbani tunasahau kabisa tunashughulishwa na mambo ya kinyumbani kwa imani inashuka haya maneno anasema huyu ni handhala sahabiyun jalil radiyallahu ta'ala anhu wa arda qala Abu Bakr Abu Bakr akasema wallahi inna lanajidu dhalik naye بكر akasapoti akasema mwapa Allah hakika sisi huwa tunapata hili jambo hakuna mtu ambaye atakataa hapa kwamba akifika nyumbani ashughulishi na familia watoto wake shughuli za nyumbani kutekeleza haki za mke sikiliza haki za watoto na ukijifanya kwamba umefika tu unachukua adhkari unaanza kufanya adhkari kisimama cha usiku na mtu wa mashati namuuliza wewe simshaisha msikitini sasa msikiti unahamia nyumbani siku hizi hebu nisikilize kwanza kuna moja mbili tatu hajakamilika hapa bidi uyakamilishe wahakadha mtoto akuletea taarifa za shule na kadha Abubakar akasapoti akasema ni kweli tunapata hili fantalaka ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikabidi washikane wote wawili waende mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam faqala handhala handhala akasema nafaka handhala anarudia yale maneno alimwambia Abubakar ya rasulullah handhala amefanya nifaqi amefanya unafiki ewe mjumbe wa Allah mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wama dhaka nini ni upi unafiki ni unafiki gani huo qal akasema inna nakun inda indak hakika sisi tunakuwa kwako fa tasifu lana aljannata wan nar tasifu lana aljannata wan nar watusifia na kutuelezea sisi pepo na moto annahuma ra'ayu ain kana kwamba tunaviona viwili hivyo thumma narji'u ila ahlina kisha tunarudi kwenye familia zetu akakamilisha hadithi alhadith Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Nini mtume alimjibu Hamza? Mtume akasema, "Walladhi nafsi biyadihi." Naapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, in lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikri lasafahatkumul malaikatu fi turuqikum wa ala furushikum walakin sa'atan wa sa'atan ya handhala walakin sa'atan wa sa'atan ya Hanzala Mtume akamwambia Hanzala namwapa naapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake ambaye ni Allah illa utadumun ikiwa lau mtadumu alama takununa indi juu ya yale ambayo mnayokuwa nayo kwangu mimi yani yale ambayo mnayoyachukua kwangu mkadumu nayo wa fi dhikri pia mkadumu katika jambo zima la kumtaja Allah ikiwa mtafanya hivyo la safahatkumul malaika malaika watakupeni mikono fi turuqikum mkiwa katika njia zenu mkitembea huko na kule wa ala furushikum na mkiwa katika vitanda vyenu eh walakin sa'atan wa sa'atan ya hamdala lakini eh hamdala saa tano saa moja uwe katika hayo mambo ya kumtaja Allah eh na kutekeleza haki za Allah na mtume wake wa saatan na saa nyingine muwe katika kutekeleza eh haki za familia eh muwe katika kutekeleza haki za watoto haki za wake hii ni tafsiri. Katika tafsiri nyingine, lakin sa'atan wa sa'atan, baadhi ya wanaochoni wakasema lakin sa'atan wa sa'atan, kwamba lakini usidumu katika ibada moja. Ni kweli dumuni katika ibada, lakini usidumu katika ibada moja, kwa sababu kudumu katika ibada moja kunasababisha kupata uvivu. Sio ukae wewe ni ibada ya kufunga tu kufunga tu kufunga, au azkari tu azkari tu azkari, la badilisha fanya azkari saa kisha saa nyingine simama uswali na nyingine chukua Qur'ani soma yani badilisha aina za ibada ili uweze kufanyaje kupata ladha ya kile ambacho unakifanya katika ibada eh usikae na ibada ya aina moja eh saatan saatan fil ibada hapo sema baadhi ya nacho ibada nachoni saatan saatan maana yake saa fulani uwe katika mambo ya kiibada mambo ya kusoma wa sa'atan na saa nyingine uende ukafanye mambo ya kifamilia ili na kule kwenye familia kuna haki zao واضح نراجح شيء ماذا ترون أنه أرجح من من غيره شعبان نعم unatia nguvu kauli gani naam ma kunta hadhira ukuepo eh Ramadhani matia nguvu kauli gani eh Ah mimi sikuulizi ueleze nataka kauli gani lakini nimetaja kauli mbili kauli gani ya kwanza ya pili kauli ya pili vipi wakati hujaoa sasa haki za ahli unaenda kutekeleza nini wewe kauli ya kwanza eh? Kani kauli ya pili nasemaje? Inawezekana kauli hiyo ndio hiyo ambayo nani unaotia nguvu. Kauli gani hiyo ya pili? Ah, hiyo sawa. Ili kumuuliza Suleimani hapa lazima atasema kauli ya kwanza. ni kauli gani tia nguvu? Kauli gani ya kwako ni rajih? Arjah haukuwepo mzee kabichi umeelezwa kauli mbili na ipi yenye nguvu kwako hii ya pili ipi hiyo mm. mm. mm. Naswali sasa sunna za faradhi na jazakallah khair. Haya maswali maana yake nataka muwe hadhir. Shabani ameniangalia muda mrefu sana. Kama vile yupo anasikia anaelewa. Fa huwa lam yakun hadhir. Kumbe hakuwepo. kilemba mashallah kimekaa vizuri. Eh, kanzu yake kila ngapi sasa akijua kama kutakuja swali ah kila mmoja hapa kwa iko makini na leo ninaye leo naye Shabani leo awe makini ala kulli hal mtume sallallahu alaihi wasallam akawa muelekeza Hamdala sawa akawa amuelekeza Hamdala akisema ولكن ساعة وساعة يا حنظلة ساعة وساعة يا حنظلة قال رحمه الله والmuhimu anna ahla sunna na jambo muhimu ni kwamba ahla sunnati wal jamaa watu wa sunna na jamaa la yukaffiruna ahada min ahli alqiblati bidhanbin sawa hawamkufurishi yoyote katika watu wa kibla kwa dhambi hawamkufurishi yoyote katika watu wa kibla kwa nini kwa dhambi lianna Allah qala fil mutakatilaini kwa sababu Allah ameeleza kuhusiana na watu wawili waliopigana innamal mu'minuna ikhwatun aslihu baina akhawaykum hakika waumini ni ndugu basi wasuluhisheni eh, suluhisheni baina ya ndugu zenu pamoja na kwamba wamegombana lakini wanaitwa nini ndugu na kugombana ni ni masia kugombana ni ni maasi haifai mtu kumpiga mwingine Allah hakuwakufurisha hawa kwa maasi haya bali aliwaita kuwa ni ndugu na kadhalika akawaita kwa jina la waumini innamal mu'minuna innama almu'minun kama ingelikuwa ni sawa kumkufurisha mtu kwa madhambi makubwa Allah asinge asingesema innamal mu'minuna sawa aiyo au labda mtu aseme kwamba kugombana si dhambi kugombana ni dhambi tena katika madhambi katika madhambi makubwa hii moja katika katika adila walamma qala qailun liman shariba al-khamra wazi na aliposema msemaji kumwambia aliyekunywa pombe laanahu Allah Allah amlaani ambayo haya yanafanyika sana kisikia kiongozi labda amekunywa pombe laanatullah au amekwenda kufungua ki, nani kiwanda cha pombe laanatullah eh hata kama akunywa au akienda akionja laanatullah wazi hasemwi kwamba amefanya jambo zuri hasifiwi lakini haifikii kiwango cha kumlaani na kumkufurisha ma aktharu ma yutabihi wingi ulioje wa vile ambavyo anavyofanya huyu eh, kwamba wingi ulioje wa vile anavyolewa ama eh, siga tutaajub ni namna gani anavyolewa zaidi huyu na kweli walevi wanakera hasa wale walevi chakari eh wale walevi wenye kulewa zaidi mpaka kuanguka hao wanakera ni jamii kafikia mtu akamlaani kala lahu nabii sallallahu alaihi wasallam angalia mtu amemlaani mlevi tena yule mlevi mwenye kulewa sana mtume akamwambia yule aliyesema la takunu auna shaitana la akhikum msiwe msaada wa shaitani juu ya ndugu yenu yani pamoja na kwamba ni mlevi chakari eh ameitwa ndugu wasiyekuwa mlevi maadamu tu ni muumini mtabio ni jambo zito la takunu kwa sababu kila mnapomlaani huyu anaendelea kulewa mnasihini muombeeni dua Allah muondoe katika ule mtihani Allah muondoe katika ule mtihani kwa hiyo mnapomlaani nyie mnakuwa msaada wa shetani yani nyie mnamsaidia shetani ili huyu mtu aone kwamba nyie tena sio watu wake wa karibu wakimbie na endelee kulewa watu wanapokuwa katika uteja ulevi uvutaji wa madawa kulevya serikali imeandaa vituo vya kuwachukua na kuwapeleka kule kuwanasihi kuwapa kuwatibu na kuondoa zile tabia kisha baadaye warudi mtaani na wengine wamerudi mtaani wamekuwa wamekuwa vizuri hivi ndivyo hivi ndivyo Uislamu unaofundisha kwa mtu akiwa katika hali hiyo asaidiwe apewe njia ya kuweza kutoka na ni wangapi walikuwa walevi wameshaharibikiwa katika maisha yao na baadaye Allah akawafikisha kwa nasaha ndugu zao wa karibu au rafiki zao wakatoa katika nini katika hali ya ulevi fasamahu ahan eh shekha anasema Mtume sallama huyu mlevi huyu amemwita nani? amemwita kwa ni ni ndugu. Sasa ukiona walevi hawa wanatembea barabarani wale waislamu wale ndugu zetu inashikana ni kuwaita na kuwanasihi kidogo kidogo. Tumekuwa tukiongea baadhi ya watu sasa Sheikh mimi basi tu malizia malizia. Basi malizie, yeye si unamjua. Bana nani? Malizia malizia Sheikh mwisho mwisho ni nitaacha. Hapo kisha leo. Mwambie usimalizie malizie acha. Basi inshallah. ala la aqalli anaweza atakabadilisha njia kwamba sasa akilewa hatopita tena ule mtaa ambao wewe upo anaogopa pale kuna shehe na ustazi pale huwa mnasini sikile sasa leo hapa namuonea aibu kwa akili ya kulewa sawa pamoja na kwamba haijaondoka lakini akili ya ule utu kwamba hichi ninachokifanya cha makosa sitaki kuonekana na watu wazuri inamjia wazi baada inawezekana siku nyingine akilewa atakula hata big ya kuondoa harufu huyu tayari ule ulevi wake umisha kwa kwake ni kero kwa sababu ukimkurubisha sasa kwa ukaribu zaidi ndio ulevi unakwenda unapotea akatumia kama una kazi unaweza akaona unampa kazi ndogo ndogo ili mwambie mimi ukija kufanya kazi zangu usije umelewa kwa anakuwa anajua kabisa kishahidiwa kazi wiki nzima maana hata leo sababu anajua ana nini ana pesa atapata pesa kwa inawezekana Allah akajalia taufiki na akaacha Almuhimu sisi tunaelezea akida ahlusunna wal jamaa katika masala ya sahibul kabira. Lazima turudi katika njia eh? Naelezea akida ahlusunna wal jamaa. Sisi mtu anayefahamu madhambi makubwa hatumkufurishi. Sisi tunasema fasiqun bikabiratihi mu'minun biimanihi. Ndio tunasema sisi. Kwamba huyu ni mfasiki, ni muovu kwa yale madhambi yake makubwa, lakini pia ni muumini kwa ile imani yake muda ambapo bado hajafanya madhambi yenye kumtoa katika katika Uislamu wakala subhanahu wa ta'ala na akasema Allah subhanahu wa ta'ala faman ufiya lahu min akhihi shay'un faman ufiya lahu min akhihi shay'un yule ambaye atakayemsamehe ndugu yake yani masala hii inaelezewa ina, aya hii inaelezea masala mazima ya kisasi Uh, hii inaelezea masala mazima ya kisiasa kwamba mtu anaweza akawa atamuua mwenzake, ndugu wa yule aliyeuawa, wakawa watahitajia eh, fidia badala ya kuhitajia kisasi. Swala la wale ndugu kuhitajia fidia badala ya kuhitajia kisasi huu unakuwa ni msamaha huu unakuwa ni ni msamaha kwa sababu wao wana haki Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla enyi mlioamini mmefaradhishiwa juu yenu kisasi mmefaradhishiwa kwenu nyinyi kisasi fil qatla katika wale ndugu zenu waliouawa na we, na wengine mtu akiuawa eh, ikiwa ndugu yako wewe ndiyo dam utasimamia yule aliyemuua naye auawe ni haki yako alhurru bilhurri akiwa aliyeua ni aliyeuawa ni huru pia kisasi chake atauawa aliyokuwa huru walabdu bilabdi na ikiwa ni mtumwa pia kwa mtumwa unsa bil ikiwa ni mwanamke kwa mwanamke kisha Allah akasema faman ufiya lahu min akhihi shay yule yule ambaye atakaye msamehe ndugu yake kwa kusema mimi nimekusamehe sihitaji kufanya kisasi na nitakachohitajia kwako wewe ni utoe dia ya ndugu yangu badala ya kisasi kwa amesamehe jambo zima la kisas lakini amebaki na nini? na dia Allah anasema fatiba'un bil ma'rufi. Fatiba'un bil ma'rufi. Basi hiyo hali ya kuchukua dia uifuatilie kwa wema wadaun ilaihi bihsan wadaun ilaihi bihsan na yule aliyeua ndugu wa mwingine aitekeleze ailipe hiyo hiyo dia kwa kwa ihsani pia kwa wema wewe mwenye kusimamia mwenye kufuatilia ile dia sawa uifuatilie kwa wema wazi na yule ambaye anayetoa ile dia naye ailipe kwa wema sipe kwa kinyongo sababu tayari alikwisha fanyiwa afu kisha samehewa lakini mahalu shahid ni wapi kauluhu min akhihi sawa aiyo hapa muuaji ameitwa nani ni ndugu wa waliyu dam ndugu wa yule ambaye aliyeuliwa ndugu yake kuna uadui mkubwa zaidi ya mtu kuuia ndugu yako hakuna sawa miongoni mwa dhambi pia zilizokuwa kubwa ni dhambi ya kuua lakini muuaji ameitwa ndugu wa waliyu dam wa yule ambaye alimuia ndugu yake pamoja na kwamba kuua ni katika kabira tu min kabairi dhunubi Allah anamwita huyu ndugu kwa pamoja akasema muallif fasamma alqatila akhan lilmaktuli sawa eh hapa ameitwa muuaji kuwa ni ndugu wa yule aliye aliuawa hadha yadullu ala anna almuslima la yukaffaru bidhambi wa in kana kabiratan hii ni dalili ya kwamba Muislamu hakufurishwi kwa dhambi hata kama dhambi hiyo itakuwa ni nani ni nini ni dhambi kubwa eh, hata kama dhambi itakuwa ni dhambi kubwa Alimamu Tahawi rahimahullah taala ana maneno yake katika aqidat ahli sunna wal jamaa eh, wala nukaffiru ahadan min ahli bi dhanbin ma lam yastahillahu eh Imam Tahawi anasema kwamba sisi ahli sunna hatumkufurishi yoyote katika wale waislamu wanaoelekea kibla kwa dhambi aliyoifanya muda ambapo hajahalalisha ile dhambi. Na hapa nitakupeni nitakupeni nitakupeni mfano ambao utakusaidieni. Eh, utakusaidieni. Tunapokuwa tuna muona mtu labda anafanya madhambi makubwa, kuwa kuna sura mbili. Sura ya kwanza yule mtu ata, anaweza akawa anafanya ile dhambi akiwa nafsi yake inajutia ni matamanio tu ndio yamemsababishia yeye kufanya ile dhambi lakini haridhii kufanya dhambi ile na hili linapatikana kwa wengi katika waislamu yaani waislamu wengi wanapokula nyama ya nguruwe eh waislamu wengi wanapokunywa pombe wengi wanapozini wengi wanapokula riba na wengineo wanaishi wanakula tu kwa sababu ya shida kadhalika pia tukileta mfano huo huo kwa viongozi wale ambao labda wamepewa dhamana ya kusimamia mambo katika nchi ambayo sehemu kubwa ya mambo yake kanuni zake si za Kiislamu huwa kwa sababu ya kutaka zile nyadhifa eh, wanajikuta wanafanya mambo ya haramu bila kuyapenda mtu anaweza akawa ameingia katika siasa kwa sababu asema ah, nataka mambo yangu yawe mepesi kule kwenye siasa kuna vitu nitaweza kufanya utapata mshahara au lakini akishaingia kwenye siasa kama labda kagombea ubunge eh, siku tu ya kushinda watu watampigia mdundiko watapiga miziki watapigaje ule mziki atakuwa mgeni rasmi inawezekana hajawahi kucheza mziki atacheza siku hiyo katika ule mziki kutakuwa na pombe zinanyoa mpaka zinamwagwa inawezekana alikuwa hajawahi kunywa au kuonja ataonja siku hiyo wakati anaonja anakunywa anacheza haridhii katika nafsi yake na anaweza katoka hapo baadaye mkamkuta ameenda kabadilisha nguo kaja msikitini kaswali hawa wanafanya madhambi makubwa bila kuridhia hawa ndio wale ambao alimamu tahawi rahimahullah ta'ala anasema ma lam yastahillahu muda ambapo hajaihalalisha ile dhambi siku akisema mziki halali pombe halali kadha halali kaza halali kadha halali yale yote yaliharamisha na Allah subhanahu wa ta'ala hapo sasa kwa kuhalalisha kwake sio kwa kunywa wala kwa kucheza la kwa kule kuhalalisha anakuwa nani na ndio maana anakufuru aliyehalalisha pombe hata kama hajainywa lakini hakufuru aliyekunywa pombe sawa ikiwa hajaihalalisha mnafahamu tofauti ambayo hii tofauti watu wengi wanashindwa kuifahamu mpaka kuingia katika manhaji za kikhawali na itizali na mfano manahiji ambazo hazikuthibiti kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala ali wasallam inshallah stamila al-adhan Naam ومما يدل على تفاوت أهل الإيمان فيه أحاديث الشفاعة na katika yale ambayo yanayojulisha kwenye utofauti wa imani ni hadithi ya shafaa wa hadithul haud na hadithi ya haud wa ahadithi sirat na hadithi ya sirat idh inna ba'dahum yamurru ala sirati kalbarq hadithi ya sirati amefafanua hapa shekhe kwamba baadhi ya watu siku ya kiyama watapita kwenye sirat ile njia ambayo iliotandikwa juu ya moto eh? watapita kama barq kama mmemetuko ule waradi wa kalamhi basar au kufumba na kufumbua jicho wakarehe au kama upepo wengine watapita kajari ilkhail kama farasi anayekimbia mbio nyingi wakasai rijal na wengine watapita kama kukimbia mkimbio wa watu wenye mbio nyingi kasi wa minhum man yuharwilu na mwingine atapita anatembea huku akiwa troti kama vile kufanya haraka ay man yuharwil bimaana yusriya ah yusri eh? wa minhum man yamshi mwingine atatembea kawaida juu hiyo sirati wa minhum man yazhafu ala batni mwingine atajiburuta kwa eh, kwa juu ya tumbo lake wa minhum man yasqutu fi nari jahannam na wengine watadondokea moto wa jahannam ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah ah na Allah tukinge na hali hizo lakini tofauti ya uharaka wa kuvuka katika sirati inategemeana na matendo ya ya watu siku siku hiyo kwamba kila utakavyokuwa na matendo mazuri mengi basi utafanyiwa wepesi na Allah kukuvusha pale kwa uharaka mno na hivyo hivyo yatakapopungua atakapopungua mpaka yule ambaye atakayekuwa matendo yake ni machache au hana kabisa kuingia katika moto wa jahannam Allah tukinge moto huo حديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذا كله يدل على تفاوت الناس بالايمان asema Sheikh Ahmad بن Yahya النجمي kwamba yote haya yanajulisha juu ya utofauti wa watu katika imani wabitafauti bil iman takunu as-sur'atu ala sirat na kutofautiana watu katika imani ndiyo unakuwepo ule uharaka juu ya sirat juu ile njia iliyotandikwa juu ya moto wa jahanna waadamiha na kutokuwa na uharaka au wadhafiha au udhaifu wa mtu kupita hapo wayakunu suqutu ba'dhum fi nari na ndio unapatikana udondokaji wa baadhi yao motoni kullu dhalika dalun ala tafaut yote haya yanajulisha juu ya utofauti wakadhalika hadithu shafaa pia vile vile hadithi za shafaa waya hadithu kathira nazo ni hadithi nyingi minha mfano hadithi za shafaa eh? minha hadithi miongoni mwazo akhriju minan nari man kana fi qalbi mithqalu dharrati mithqalu dinari min iman hizi ni tofauti tofauti za kuwatoa watu motoni wale ambao waliokuwa na sehemu kidogo katika imani imekuja min iman au min khair katika lafzi tofauti lafzi ya kwanza min iman kutokana na imani katika lafzi ya pili katika kutokana na khair kama tutazitaja hapo zote maana yake moja akhriju man kana fi qalbihi mithqalu dharratin mithqalu dinari min iman katika lafzi nyingine akhriju man kana fi qalbihi mithqalu nisfi dinar nusu ya dinari min iman au, au khair akhriju man kana fi qalbihi mithqalu sha'irati min iman sha'ira ni mbegu ni mbegu ya ya ngano katika lafzi nyingine bur sawa min iman au min khair lafzi nyingine akhriju man kana fi qalbi mithqal dharra kama mdudu chungu sisimizi min iman au min khair ha hadithi hii imefanywa takhriji huko nyuma fahadha yadullu ala tafauti al iman aidha hizi zote hadithi za za shafaa haya ni maneno yatasemwa baada ya mtume sallallahu kuombea watu shafaa ha, ni katika kutofautiana imani Yaani ule tofauti wa imani ndiyo maana mtume sallallahu hadithi ikaja katika lafzi tofauti tofauti hadithi ikaja katika lafzi tofauti tofauti mithqalu nisfi dinari ni tofauti na mithqalu dinari nusu ya dinari ni tofauti na na dinari nzima maana yake ni kwamba ikiwa nusu ya dinari min imani eh basi aliyekuwa na dinari nzima min imani au min khairi huyu imani yake ni ni ya juu zaidi kuliko ya huyu nisfi dinari kadhalika mdudu mm, chungu hafanani na nini ukubwa wake na mbegu ya ya shairi mbegu ya ngano lazima mbegu ya ngano itakuwa ni kubwa kuliko sisimizi kwa huyu ambaye aliyekuwa ametolewa na ametolewa na Allah subhanahu wa ta'ala motoni kwa sababu ya kuwa na imani sawa na mdudu chungu imani yake ni ndogo kuliko yule ambaye aliyekuwa na imani sawa sawa na mbegu ya nini ya ngano wa hakadha kalamu wazi ya Shaaban eh unaweza ukapaeleza eh inshallah baadaye kisha akasema wa mimma yadullu ala tafawuti al-iman tafawutu al-manazil fil janna katika yale ni kujulisha utofauti wa iman ni kule kutofautiana daraja za watu kule motoni kule peponi wakad qala an-nabi sallallahu inna ahla al-janna hakika watu wa peponi la yatarauna ashab al-ghuraf kama tatarauna al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuq al-sharqi wataonyeshana watu wenye vyumba eh kama tatarauna kama jinsi ambavyo mnavyoonyeshana alkaukaba durriya kaukaba durri ni sayari hii inaitwa kaukaba durri sawa eh? alghabira tena albaqiya yani ile nyota yenye kuonekana tena haiondoki haiondoki mapema inabaki tu mnaonekana ile eh, anakuja mwingine mnamuonyesha ile fi al-ufuqi ash al-gharbi au al-gharbi katika anga la mashariki au anga la nini la magharibi kaukabu durri ni kama vile tunasema kaukabu ah, az-zuhra sawa ambayo zuhra unaijua nyota ya zuhra ambayo yenyewe huwa inaonekana katika upande wa nini wa magharibi ama hii al-durri eh, eh, huwa inaonekana katika upande wa mashariki au upande wa nini wa magharibi faqala sahaba ridwanullahi alaihim masahaba wakasema radhi Allah ziwe juu yao tilka manazilul anbiya la yanaluha ghayru asema yale ni mafikio ya ya manabii eh hawawezi kuyapata wasiokuwa manabii faqala an-nabii sallallahu alayhi wasallam bala tume akalithibitisha hilo akasema ndiyo walladhi nafsi biyadi rijalu amanu billah wasaddaqu almursalin wazi na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu mikononi mwake wapo watu ambao watakuwa wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika pia watakuwa wamewasadikisha mitume na wao pia watakuwa na manazil huko huko peponi wa mimma yadullu على ذاك أن هؤلاء الذين يخرجون من النار يخرجون قد صاروا حمما إلا مواضع السجود منهم فإذا, و... فإذا وضعوا في نهر الحياة ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم إنهم يختمون, بخوا... يختمون بخواتيم في رقابهم يعرفون بها أنهم قد دخلوا النار ويقال لهم الجهنميون وهؤلاء يصيبون منازل متدنية بقدر ضعف أعمالهم وضعف إيمانهم والله المستعان wazi ya jamaa kisha katika yale ambayo yanayojulisha ala dhaka juu ya mambo hayo ya utofauti wa imani baada ya kutaja wale ambao watakaokuwa katika manazil za juu peponi kisha watatajwa anna haulai alladhina yakrujuna minan nari kwamba wale ambao wanaotoka motoni eh yakhrujuna qad saru humama au yukhrajuna yukhrajuna watakaotolewa motoni yukhrajuna watatolewa qad saru humama wameshakumwa mkaa kuna watu watatolewa motoni wameshikisha kuwa mkaa ambao walikuwa ni waumini wamefanya madhambi ikabidi lazima waingie motoni ili waweze kupata natija ya kile ambacho chokifanya katika maasi lakini watatolewa kwa sababu muumini haishi motoni milele lakini wakitolewa humo watakuwa wameshakuwa mkaa illa mawadhi asujudi minhum isiokuwa sehemu moja tu ile ambayo huwa watu wanasujudia eh katika sehemu ile haitoungua ile itabaki salama kwa utukufu wa kumsujudia kiungo kile kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala Allah kiungo kile hato hato kichoma fa idha wudhi'u fi nahri alhayat Allah kisha watoa watawekwa katika moto katika mto unaoitwa mto wa maisha mto wa uhai yambutuna si mto kisha kuamka nyama zitaota eh? kama tambutul hibba fi hamili asaili kama inavyoota mbegu eh? ima mbegu ya maharage au ya kunde eh? au mbegu ya majani yoyote ah mchicha ya spinach eh, na majani mengine ambayo yanaoteshwa kwa mbegu au ya nyanya au kadha ambayo huwa inaota katika ardhi iliyopo karibuni na mto ardhi iliyopo karibuni na mto huwa mara nyingi inaotesha mimea yenye yenye rutuba kwa sababu maji yanapokuja mtoni yakisambaa katika ardhi iliyoko pembezoni inasambaa na uchafu ule baki unabaki pale na ardhi inakuwa mpya yakiondoka ukipanda ile ule mmea unakuwa na unakuwa na nguvu hivyo ndivyo ambavyo watu watakaotoka motoni wamekwisha kuwa mkaa weusi hawatambuliki wamekwisha kabisa wakiingizwa katika huo mto wa maisha wataota nyama zao kama inavyoota mbegu hiyo thumma innahum yuhtamuna bikhawatimi fi riqabihim kisha watapigwa mihuri katika mabega yao yorafu biha watajulikana hawa watu kwa sababu ya ile mihuri kama alama eh watajulikana kama alama annahum qad dakhalu nara kwamba hawa watu hawa hata kama wamekuja huku beboni hawa watu walikushaingia washaingia motoni eh wayuqalu lahum na wataitwa kwa jina hili aljahannamiyuna aljahannamiyuna ni nisba ya jahannam kwamba ni watu wa jahannam hawa kama wamekwisha toka wako wako peponi wa haula yusibuna manazila mutadania sema hawa watu kwa sababu ya ile nafasi, nafasi yao ya kutoka motoni kwanza wamegongwa muhuri kama alama lakini pili wamepewa jina la watu wa motoni watu wa moto wa jahannam kwa sababu hiyo hawa watapewa manazili ya chini pamoja kwamba watakuwa peponi manzila hiyo haifanani na manazili nzuri zaidi za hapa duniani lakini wama dhalika peponi pia kutakuwa na watu wa juu na watu wa wa chini kwa hii pia ni dalili ya kuonyesha kwamba imani zina zinazidiana kila jinsi ambavyo imani yako itakuwa juu utakuwa na daraja ya juu katika pepo na kila jinsi imani yako itakuwa chini utakuwa na daraja ya chini katika pepo naomba Allah subhanahu wa ta'ala turuzuku jannatul firdausil a'la amin وهؤلاء يصيبون منازل متدنية بقدر ضعف أعمالهم وقدر kwa kiwango cha udhaifu wa matendo yao wa dhafi imanihim na udhaifu wa nini wa imani yao wallahu almusta'an فهذه الأدلة asema muallif rahimahullah asema dalili zote hizi kulluha tadullu ala tafauti nnas bil iman zinajulisha juu ya utofauti wa watu katika iman wa anna ahlahu yatafawatuna fi tafawutan adhima na kwamba hawa waumini hawa wanatofautiana katika imani tofauti kubwa Allahumma mla qulubana imanan bik e Allah zijaze nafsi zetu e, nyoyo zetu imani ya kukuamini wewe e, mpaka ziwe zimejaa watawakkul alaik kadhalika pia ujalie nafsi zetu ziwe zenye wewe wa ikhlasan lak kadhalika pia tunakuomba Allah ujalie e, nafsi zetu ziwe ni zenye kufanya matendo kwa ajili yako wewe wa nushan liibadik kadhalika pia ujalie sisi tuwe ni wenye kunusi wenye, watu wenye kuwanasihi waja wako wabillahi tawfiq naktafi bihadha